خب درس بعدی الانشاء تقسیم و الى طلبی و غیر طلبی تقسیم انشاء به طلبی و اومد آقا خبر رو گفت و انشاء گفت که کلام یا خبره یا الان داره میگه که این انشاء یا طلبیه یا غیر طلبی اول بیایید رو قاعده بعدا بریم رو امثله الانشاء نوعان و وغير طلبی انشاء بر دو نوع طلبی و غیر طلبی فالطلبی ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلبی طلبی آن است که استدلال میکنه مطلوبی رو که حاصل نیست وقت طلب و یکون بالامر و النهی و الاستفهام و التمنی و انشای یعنی طلبی انجام میگیره با امر و نهی و استفهام و تمنی و ندا که مثاله همه اینا رو میاره و غیر طلبی ما لا یستدعی مطلوبا و غیر طلبی اونه که استدعای مطلوب نمیکنه وله صيغ كثيرة منها صيغة زيادة از الجملة التعجب والمدح والذم والقسم وأفعال الرجاء رجاء وكذلك صيغ الأقود بعد إن تزهم از صيغة هاي انشای غیر طلبیاند بیاید تو امثله زيادة برا إنا آورده به خاطر همین که چیز زیاد بله بله اینجا دقت داشته باش میگه انشای یعنی طلبی آن است که استدعا چی میکنه مطلوبی رو میکنه یعنی از شما استدلا یک چیزی رو طلب میکنه یک انجامی رو یک کاری رو از طلب میکنه استدعا کردن یعنی خواستن طلبی آن است که خواستار مطلوب هست که هنوز تا اون وقت طلب کردن حاصل نشده بله بیایید توی امثله الامثله احب لغيرك ما تحب لنفسك ببینید در قاعده آورده بود امر و نهی و استفهام و تمنی و ندا پنج تا مال طلبی مال انشاء طلبی اینجا هم در صفحه اول امثله پنج تا مثال آورده همه اینا طلبی هستند اولیش امر دومیش نهیه، سومیش استفهام چهارمیش تمنای پنجمیش ندای حالا دقت کنید احب لغیرک ما تحب لنفسک دوست بدار برای دیگران آنچه را که دوست میداری برای خودت پس اینجا استدعای یک مطلوبی رو کرد این از نوع امرش بود خود انشای طلبی امر بود و نه بود و استفهام و تمنی و ندا این مثال برای امرش بود برای نهیش من كلام الحسن رضي الله عنه لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت طلب مكن از جزاء مگر به اندازه‌ای که ساختی همون اندازه جزاء بخواه که خودت کردی انجام دادی لا تطلب این نهیه چیه؟ وقال ابو الطيب الا ما لسوف لسيف الدولة اليوم عاتبا فداه الورى امضى السيوف مضاربه خد در این مثال در این مثال استفهامه چی اومد اذیتتون میکنه الان شما رو این لولوک ها چه کاری به شما دارند این لولوک ها کاری به شما ندارند پس امر شد احب احبه احبه فعل امره حالا شاید یک طلبه ابتدایی مثلا تشخیص نده این ولی چون مضاعفه آخرش فتحه گرفته در اصل احبب هست ولی این باب افعالش هست باب افعال احبه این باب افعال بخاطر خاطر این چی اولش فتحه داره از باب افعال استاد امرش سه نو خونده میشه غیر از سلاسی مزید چهار چهار برش خونده میشه خب بس احبه فعل امر باب افعاله احبه احب يحب احبه بعدش میاد نهی لا تطلب استفهام على مال سيف الدولة اليوم آتبا وقال حسان بن ثابت تمناشم ياري يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان بين علي وابن عفانه میگه ای کاش ای کاش پرنده ای مرا خبر میداد آنچه را که بین علی و بین چی بود ابن عفان عثمان خب در اینجا چیکار میکنه یا لیته تمنا و در مثال بعدی وقال ابو الطيب یا من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم خطاب میکنه این ندای ای کسی که سخت است بر ما عزیز است بر ما که از آنان چه بشیم جدا بشیم جدایی از آنان بر ما چه است؟ سخت است ای کسی که جداییش بر ما سخت است پس اینجا ندا هست یا من اینا از این پنج تا مثال از تقسیم انشا طلبی بودند حالا غیر طلبیش وقال سمت ابن عبدالله الله نفسی تلک الارض ما اطیب الربا الربا الربا من مکان بلند میگن نه تپه میگند و ما احسن المصطفى والمتربعا ببینید سیغه تعجب رو که خوندید در صرف ما اطیب الربا و ما احسن المصطفى والمتربعا میگه یلاق و قشلاق چقدر قشنگند اون مکان بلند چقدر زیباست چقدر خوب هست ببینید یلاق و قشلاق همینو میگن که زمستانه مثلا جاهایی میرن که هوا اونجا گرمتر باشه تابستان ها جایی میرن که هواش نه هوای خوبی داره آه. این سفره رو یلاق و قشلاق میگن یلاق اونی که تابستان میرن قشلاق اونی که زمستان منطقه اون منطقه میرن خب به عربی دیگه بهش میگن مصطفی و المتربعه مصطاف همون یلاقه پس این تعجبه اینجا آیا چیزی طلب کرد چیزی رو استدعا کرد مطلوبی رو نه نه مطلوبی رو استدعا وقال الجاحظ من كتاب جاحظ میگه جاحظ یکی از بزرگان معتزلی هست شنیدید اسمشو؟ خب بریم جلوتر اما با فنعم البديل من الزلة الاعتذار وبئس العوض من التوبة الاسرار بهترین بدل از لغزش عذرخواهیه آقا میگه بهترین بدلی که شما در عوض اشتباه کردی همینه که چیکار بکنی خواهی بکنی و بدترین عوض توبه اصرار بر گناه به جای اینکه بیای توبه بکنی توبه رو عوض میکنی بر اصرار گناه این بدترین عوضشه این بدترین جایگزین توبه هست اصرار بر گناه بهترین بدیل در مقابل خطا عذرخواهی کردنه معنیشو میخوایی؟ بله خب در اینجا مدح و زمه مدح که یکی از انواع انشای غیر طلبی بود نعمه و بعثه با سیغه نعمه و بعثه انجام میگیره مدح و قال وقال عبدالله بن طاهر لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنا ولا به المالی یکتسب العقل بله میگه سوگند به تو غنا با عقل به دست نمیاد پولداری با عقل به دست نمیاد و همچنین با به دست آوردن مال عقل به دست قرار نیست شما مال داشته باشید پس عقل هم گیرت بیاد خب اینجا این قسمه که لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وقال ذو الرمة ذو الرمة ميجي لعل انحدار الدمع يؤقب راحة من الوجد أو يشفي شجي البلابل میگه شاید سرازير بودن عشق نتیجهش راحتي باشه عقبش بعدش راحتی هست خب اینجا لعله هست از نوع غیر طلبی انشاء غیر طلبی لعله انحدار الدم یعقب راحتا افعال الرجال بله پس لعله شد ده و قال آخر این شعر شو بگم یا نه رد بشیم لعل انحدار الدم يعقب راحتا من الوجد از وجد میگه شاید سرازیر بودن عشق در پی دارد راحتی رو از وجد از درد درون او یشفی شدی البلابی یا شفا بده حزنهای هم و وسواس سینه رو بله دردهای وسوسه سینه رو شفا بده وقال آخر عسى صائل ذو حادث إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد نقول يوم امروز اگه شما اومدی و زلحاجه ای رو چیزی ندادی فردا هم ممکن است شما به اون نیاز داشته باشی خب اتا سائل ذو حادث ان منعته اینجا هم از افعال چیه بله پس این شد از تقسیم انشا به طلبی و غیر طلبی که طلبی رو پنج نوش رو آمرده بود امر و نهی و استفام و تمنی و ندا و غیر طلبی تعجب و مدح و ذم و قسم و افعال رجا که از اومده بود همچنین سیغه های عقود خب تا اینجا کار کافی است امیدوارم انشاءالله زودتر این کتاب تموم بشه که ذهنتون راحت بشه